Պատահական չէ, որ աշխարհի տարբեր երկրներից, նույնիսկ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ գալիս են Արցախ եւ մնում են այստեղ այս տարածքը հայրենիք անվանելով։ Կենարար ծրագրի այսօրվա հյուրը Խաչատուր Հայրապետյանը Երևանից Արցախ է տեղափոխվել իր ընտանիքի հետ։ Իրականում կինս առաջարկեց, որ տեղափոխվենք Արցախ, որտեվ պատերազմից հետո գիտեր էլի ինչ մտքեր ունեմ առասարակ, ու տենց ուզեցա, որ իմ մեջ ինչ որ հանգստություն երևի մտնի, իր մեջ ինչ որ հանգստություն լինի։ Վակասյան կար Արցախի կենտրոնի ղեկավարի Թումո։ Տենց դիմեցի, դիմեցի ու ստացվեց։ Պատերազմը մի չարիք է, որից հետո ավելի ես հասկանում հայրենիքի արժեքը եւ հասկանում ես, որ այն լքելու ու ավելի լավ ապրելու տեղ փնտրելու փոխարեն հայը միայն հայրենի հողում մնալով կարող է այն պահպանել։ Եթե չղորթվենք վախով եւ ինքներս լավագույն պայմաններ ստեղծենք, ապա եւ հայրենիքը կլինի խաղաղ եւ մենք լիարժեք երջանիկ։ Այստեղ մա շատ լավ ընկեր ունեմ, անունը չեմ ուզում ասեմ, բայց մի անգամ sense բան ասաց, ասաց եղբայր, ասաց տենց Աբիդնի ասում է, որ ընկերոջս հետ խոսում եմ, ասում ինչ կա բա կարողա գաք Արցախ, ասում է ես իմ եղբայր, մի քիչ վախում եմ երեխու համար, վտանգավոր չի, ասում է դե մի քիչ ավելի շատ վիրավորական է այդ արտահայտությունը, որտեվ ես տեղ երեխան ունեմ, իմ երեխան հենց հիմա հետս խաղում է, այսինքն վտանգավոր չի։ Նկատի ունեմ ցանկացած բան, որ մտածում ես հիմա հատկապես մեր մեր իրավիճակում, մեր կարգավիճակում, որ ասում ենք բա վտանգավոր չի, բա վախ վախենալու չի, բայց կի ինչի, բայց նես չի, պետք է զուտ ավելի բարթացնելու էս ամեն ինչ էլի։ Եթե սիրտդ տանում է, որ այս քայլը պետք է անես, ուրեմն քայլը պետք է անես, ոչ չպետք է տարակուսես։ Հիմա չեմ կարծում, որ ինչու՞ մեկը տարակուսելու իրավունք ունի։ Թումո կենտրոնը գործունեություն է ծավալում ոչ միայն մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, այլ նաև Արցախի շրջաններում։ Կենտրոնում ընդգրկվելու ցանկություն ունեցող երեխաների թիվը մեծ է, իսկ այժմ արդեն շրջաններում եւս Թումո հաճախելու հնարավորություն է ստեղծվել։ Սկսեմ նայից թե ինչա Թումո բոքսը։ Թումո բոքսը իրանից ոչ շատ ծախսատար, փոքր մինի Թումոյա, կավորված բոլոր այն տեխնիկաներով, ինչը որ մենք ունենք մեր կենտրոններում։ Դումոտուփը նախատեսված է համայնքներում տեղադրելու համար, որպեսզի բոլորին հասանելի լինի Թումոն, այսինքն բոլոր համայնքներում հասանելի լինի։ Օրինակի համար, հիմա ես տանջում եմ, որ գնամ Մարտակերտ, ու Մարտակերտը հիմա շատ է հեռացել Ստեփանակերտից, 2 ժամից ավել ճանապարհ է, ու ուսանողները եթե ուզում են գան Թումո, իրանք չեն գալը շաբաթվա ընթացքում 5 ժամից ավել լինեն ճանապարհի վրա։ Եթե իրանք գան դասընթացի շաբաթը երկու անգամ, այսինքն դա անխղճություն է, էլի, որ ուսանողին ասես խի չես գալիս Թումո, այդ ճանապարհը կտրելով էլ parza որ չեն կարա։ Իսկ Թումոտուփը հենց այդ հարցը լուծում է, իսկ ուսանողները կարողանում են ինչ որ ժամանակ անցկացնել Թումոտուփում, որտեղ իրենց ինքնուսուցման փուլ են անցնում, այսինքն վարժանքներ են անում ծանոթանում են հմտություններին, որ մասնակցեն դասընթացների։ Դասընթացների մասնակցելու ժամանակ գալիս են կենտրոն։ Օրինակ այս ամիս մարտակերտից եկել են կենտրոն դասընթացներին մասնակցելու, բայց գալիս են մեկ անգամ, մի քիչ երկար ժամանակով են գալիս եւ այլն եւ այլն։ Թումոտուփը բացի նրանից, որ լուծում է այդ ճանապարհի հարցը ուսանողները ամեն անգամ ճանապարհի վրա չեն լինում, նաեւ կենտրոնի քանակությունն ենք ավելի շատ կարողանում շատացնել, այսինքն այլ ավելի շատ ուսանող են կարող ներգրավել, քանի որ Թումոտուփում 330-ից ավել ուսանող են կարողանում ընդունել։ Իսկ Թումոտուփը, որ ասացիք, ոնց այդ միտքը առաջացա, հենց միտքը ոնց որ հենց այդ որ բոլորին հասանելի Թումո գույցունի Թումո Հայաստան ծրագիրը, որը հենց ներկայացնում է այն, որ ամբողջ Հայաստանով պետք է հասանելի լինի Թումոն բոլորին։ Փետրվարին բացվեց առաջի Թումո բոքսը Մարտակերտում եւ ամսի 5-ին վերջերս բացվեց Մարտունի եւ Ասկերան գնալ միաժամանակ։ Հիմա պլաններ կան, արդեն գնացը տեղանք ենք նայե Կարմիր շուկայի համար, Կարմիր շուկան եւս բացվել է դու ու ու հասցեն դեռ չեն ասում։ Թումոն փորձում է իր արջև դրված խնդիրներին լուծում գտնել եւ օգնել բոլոր այն ուսանողներին, ովքեր Թումո բոքս ներկայանալու հնարավորություն չունեն։ Ուսանողները մեծ ցանկությամբ են հաճախում Թումո եւ հենց դա էլ համարում են նպատակի լավագույն իրականացում։ Պետությունը նույնպես աջակցում է այս հարցում։ Թումո տուփը բոլոր տեղերից գալիս են դեպի տուփ Այսինքն եթե Մարտակերտում, Մարտակերտի շրջաններից, կողքի գյուղերից, համայնքներից բերում ենք դեպի դուք օրինակի համար։ Հիմա ես Մարտակերտում գալիս են Դերեմբոնից, գալիս են ներքին հորաթաղից, գալիս են Հաթերքից, գալիս են Մոխրաթաղից։ Իրականում մի քանի տեղ կա, որտեղ հելը սպասում են, որ պետք է գան։ Տրանսպորտայի հետ կապված հարցեր կան, ինչ բարդություններ են, որը տենց կամաց-կամաց դու կարգավորում ենք, էլի։ Իդեպ Թումոն տենց առաջի ծրագրերից մեկն է եւս, որ Արցախում ներկայացնում է դի։ Մենք առանձին տրանսպորտ ենք գնա շուտով հասնելու Արցախ, Մարտակերտ ու Մարտակերտի բոլոր շրջանները սպասարկելու է հենց մեր տրանսպորտով։ Արցախի հանրապետությունը օգնելու է մեզ վարորդի եւ վարելիքի հարցում։ Այսինքն այդ է մեկ այլ ծրագիրը, որ նորից առաջ անգամ իրականացավ Արցախում, Թումոն տենց ման մտածեց, որպիսի ուսանողները կարողանան հասնել Մարտակերտի տուփ։ Գիտեք, որ այդպես միջ գյուղային տրանսպորտներ չկա, այլ իրականում չկա։ Յուրաքանչյուր մարդ կյանքում ինչ-որ բանի մասին երազում է, դարձնում այն նպատակ եւ ապա ձգտում այն վերածել իրականության։ Կարևոր է ճիշտ նպատակներ դնել, կատարել ճիշտ քայլեր եւ դրանից կշահենք ոչ միայն մենք, այլ նաեւ մեր շրջապատը։ Խաչատուրի նպատակը հստակ է։ Երեսուն տարի ապրել եմ Երևանում, իմ պապիս, պապաս, բոլորը Երևանցի են, հա ես այնտեղ շատ մեծ շրջապատ ունեմ ու շատ շատ շատ շատ շատ կարևոր ընկերներ ունեմ իմ կյանքում ամենաշատը իրանց եմ, ամեն ինչից ամենաշատը իրանց եմ կարոտում, էլի այդ շփումն եմ կարոտում շատ։ Բայց ես ստեղ եկել եմ կոնկրետ նպատակով ու մինչև այդ նպատակներին չհասնեմ, հələ չեմ մտածում հետ գնալու, երկար մնալու, այտենց ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում։ Հիմա մեր էականը հստակ նպատակներ ունեմ, այդ նպատակները իրականանա։ Իսկ այդ ենա ինչ որ թումոնա, այն ինչ որ թումոյի նպատակն է, այսինքն հասանելի սարքեմ բոլոր ուսանողներին ու որակալ կրթությունը, որ հասնի երեխեքին, որ այդտեղ հարթակներ ստեղծվեն իրենց համար։ 21-րդ դարում երիտասարդները փորձում են զարգանալ եւ իրենց դրսեւորել շատ ոլորտներում, եւ Թումոլավ հնարավորություն է ընձեռնում ուսումնասիրությունների միջոցով խորանալ իրենց նախասիրությունների մեջ։ Իսկ զարգացած երիտասարդությունը պետության զարգացման կարևորագույն երաշխիք է։ Արցախի երիտասարդներն են էլի պետք որ գիտակցեն ֆիզիկապես ծանր դժվարություն ինչ է ես ներկայացնում, այդ նույնը հոգեվիճակը ոնց է խախտում իրար, ինչ քաոս կարող լինի հետը, ինչքան բան քեզնից չկախված, կարաս հարցը կանի վրա դնես, չիմանաս հաջորդ քայլը ինչ անես, էականը հաջորդ քայլը թե չէ։ Բայց այդ սաղի համար մի բան եմ ուզում ասեմ, էլի որ եթե ունես նպատակ, եթե դու գիտես թերությունները, իսկ ես վստահացնում եմ, որ երիտասարդությունը քանի որ քչերի հետ չենք շփվում, դու մոյի շրջանակներում, որ շատ սուպեր խելացի երեխեք են, սուպեր հետաքրքիր, իրանք ուղղակի մի քիչ մի քիչ փակ են։ Իրանք իր պիտի բացվեն շատ շատ շատ սառն են մտածում ու շատ խելացի են մտածում, շատ հասուն են մտածում։ Դրա համար խնդրում եմ բոլոր երիտասարդներին, որ վստահ լինեն իրենց ուժերի վրա, երբևիցե չհանձնվեն, միշտ հասկանան հանուն ինչի ինչ որ քայլ են անում, նպատակ ունեն իրենց առաջ ու հաստատ հասնելու են դրան։ Կարևորը ոչ մի բան թող չկոտրի իրենց։ Այդ էդի ամենադժվար բանն է, ոչ ոք թող չկոտրի ոչինչից, միշտ առաջ շարժվեն, հավատակ ձեր ուժերի վրա ու էական չի ով ինչա մտածում։ Կարևորը թե դուք ոնց եք զգում։ Ամենակարևորը դա դու ինչ ես զգում, ինչ ես կարողանում անես, այդ է։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Այսօրվա մեր հյուրը Թումո Արցախ կենտրոնի ղեկավար Խաչատուր Հայրապետյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր հաղորդաշարի հեղինակ եւ առող Նուշիկ Բարսեղյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում։